بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أحمده سبحانه وتعالى والصلاة والسلام عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang melangkah ke materi yang ke-22. Kita beri judul Salat Tahiyatul Masjid dan juga Salat Duha. Salat Tahiyatul Masjid uh, adalah salat yang sangat agung dan juga disunnahkan kepada kita semua. Uh, setiap muslim kita mukmin laki-laki terkhusus yang masuk ke masjid hendaknya tidak langsung duduk. Uh, Islam telah mensyariatkan kepada kita solat sunnah yang disebut dengan solat tahiyatul masjid. Tahiyatun artinya uh, menghormati atau uh, salam itu secara bahasa. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan uh, salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid adalah salat dua rakaat. Dua rakaat jelas yang dilakukan atau yang didirikan sebelum seseorang duduk di dalam masjid kapanpun, kapanpun waktunya. Jadi waktunya mutlak. Ketika kita masuk masjid umpamanya kapan saja walaupun dalam waktu-waktu yang dimakruhkan atau yang diharamkan bagi kita salat akan tetapi kita masuk masjid maka disunnahkan bagi kita untuk salat dua rakaat salat itu disebut dengan salat tahiyatul masjid ini juga termasuk ketika hari Jumat umpamanya kita terlambat akan tetapi khatib sudah naik ataupun khatibnya sudah berkhutbah dan sudah mulai dia berkhutbah maka kita juga disunnahkan untuk tetap solat dua rakaat tahiyatul masjid. Di sini muallim mengatakan, adapun makna tahiyatul masjid, ha, beliau mendefinisikan di sini. Adapun makna atau arti dari tahiyatul masjid adalah penghormatan terhadap masjid. Masjid merupakan tempat ibadah yang suci, tempat munajat orang-orang Islam kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sudah selayaknya bagi kaum muslimin untuk solat tahiyatul masjid ketika masuk ke dalam masjid selama solat jamaah belum dilaksanakan. Jadi intinya, sebelum iqamah, sebelum seorang muazzin uh, iqamah, solat tahiyatul masjid dua rakaat ini tetap disyariatkan dan juga dianjurkan dan disunnahkan kepada kita. Akan tetapi, ketika seorang muadzin sudah mengucapkan iqamah maka kita harus meninggalkan salat kita salat sunnah apapun harus ditinggalkan ketika kita memang mau berjamaah kecuali bagi orang-orang yang mungkin dia salat tahiyatul masjidnya itu hanya untuk uh, tahiyatul masjid dan dia seorang musafir dan dia sudah salat umpamanya ketika salat asar umpamanya dia sudah menjamak ketika salat Eh, zuhur tadi dia jamak zuhur dan juga asar. Ah, terkhusus bagi orang-orang mungkin yang eh, ziarah ke Masjidil Haram seperti itu. Dia tidak meninggalkan salat dua rakaat tadi karena dia memang sudah salat wajib. Tapi intinya ketika kita salat di Masjid kaum muslimin dan kita memang mau ikut salat berjamaah bersama mereka, jadi salat sunnah yang kita lakukan itu ketika muadzin sudah iqamah itu harus kita tinggalkan kecuali kita berada pada rakaat kedua umpamanya rakaat kedua dan setelah ruku akan tetapi sebelum ruku kita harus tinggalkan akan tetapi setelah uh, ruku umpamanya baru muadzin uh, mengucapkan iqamah melantunkan iqamah maka kita harus sempurnakan solat kita Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalil disyariatkannya salat tahiyatul masjid adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' raq'atain qabla an yajlis." Artinya, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, jelas Rasulullah mengatakan jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia solat dua rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Bukhari dan juga Al Imam Muslim. Hadis menjelaskan tentang ini sangat banyak. Ha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, jika salah seorang dari kalian masuk masjid maka janganlah dia duduk sebelum solat dua rakaat. Itu dalam uh, hadis persilain. Maksudnya uh, beda lafaz tapi maknanya sama. Intinya solat tahiyatul masjid itu sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan solat itu adalah wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, memerintahkan kita dengan sighah atau dengan bentuk kata perintah. fal Falyarka maka hendaklah dia solat maksudnya. Hendaklah dia solat dua rakaat. Akan tetapi Allah alam dalam permasalahan ini adalah permasalahan yang lebih kuat uh, di kalangan para ulama perselisihan mereka tentang ini adalah solat tahiyatul masjid hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang dikuatkan. Kemudian hikmah solat tahiyatul masjid uh, adalah untuk memuliakan masjid Baitullah rumah Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan solat tahiyatul masjid seperti mengucapkan salam saat memasuki rumah. Ketika kita masuk rumah mau berjumpa dengan keluarga, istri, anak-anak umpamanya, kita tentunya membaca doa yaitu bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Kemudian kita mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, jadi kata ulama seperti ini. Jadi intinya kedudukan salat tahiyatul masjid seperti mengucapkan salam ketika memasuki rumah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasiah berkata Sebagian mereka atau maksudnya ulama, sebagian mereka maksudnya itu ulama dia beliau mengatakan mengungkapkan dengan tahiyah Rabbil Masjid yaitu menyebutkan istilah tahiyatul masjid yaitu tahiyah rabbil masjid artinya menghormati rob eh, Tuhan yang disembah di dalam masjid jelas kita menyembah dalam masjid Allah menyembah Allah Subhanahu wa taala karena maksud dari salat tersebut sebagai amalan taqarrub taqarrub mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kepada masjidnya Ha, jadi kita solat tahiyatul masjid itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memasuki rumah saja ia akan menghormati kepada raja bukan kepada rumahnya banyak seorang masuk ke rumah raja atau rumah pemerintah, rumah pemimpin banyak. Dia masuk ke rumah tersebut menghormati pemimpinnya bukan menghormati rumahnya. Jadi intinya makanya para ulama mengatakan tahiyah Rabbil Masjid. Namanya salat tahiyah Rabbil Masjid yaitu salat menghormati rob pemilik rumah, pemilik masjid tadi. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ha, di sini ada catatan terkhusus solat tahiyatul masjid ini. Solat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Kita katakan tadi walaupun memang ada perselisihan di kalangan para ulama, yang paling kuat yang paling rajih adalah uh, hukum dari solat tahiyatul masjid adalah sunnah. Solat ini dikerjakan setiap kali seorang memasuki masjid. Baik karena niat akan solat berjamaah atau hanya sekedar berdiam di dalamnya. Kan orang masuk masjid beda-beda tujuannya. ada yang berniat sholat jamaah. Akan tapi ketika dia masuk masjid ada yang mau duduk. Mungkin tidak di waktu sholat. Dia masuk masjid, kemudian dia duduk, mau baca-baca buku atau Al-Quran semuanya. Sebelum dia duduk, maka disyariatkan bagi dia sholat dua, dua rakaat. Namun, ada pengecualian untuk tidak melakukan sholat tahiyatul masjid bagi orang-orang tertentu. Maksudnya di sini pengecualian bukan berarti mereka dilarang, tidak. boleh juga mereka melakukan solat dua rakaat tahiyatul masjid. Yang pertama adalah dikecualikan yaitu khatib Jumat. Jadi khatib Jumat karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, beliau dulu rumahnya di samping masjid. Eh, jadi seorang muazin tersebut akan azan ketika Rasulullah sudah naik maksudnya berdiri di atas mimbar. Ah, Makanya uh, bagi orang atau bagi khatib Jumat dia tidak dianjurkan untuk salat tahiyatul masjid. Akan tetapi ketika dia datang lebih cepat umpamanya dia uh, eh, salat tahiyatul masjid dulu kemudian nanti ketika sudah masuk salat Jumat maka dia berdiri dan bersalam maka muazzin pun eh, azan. Kemudian yang kedua pengurus masjid yang berulang kali keluar masuk masjid. Ah ini pengurus masjid yang sering keluar keluar masjid maka mereka juga mendapat pengecualian dan ini juga berlaku bagi orang yang mungkin dia baru masuk masjid wudunya batal kemudian wudu lagi kemudian masuk masjid wudunya batal lagi maka dia cukup uh, sekali melakukan salat tahiyatul masjid walaupun dia memang berulang-ulang kali mau salat tahiyatul masjid itu tidak masalah Baiklah sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah pengecualian orang yang memasuki masjid saat iqamah salat sudah dikumandangkan atau saat imam sudah memimpin salat berjamaah. Ini jelas. Karena uh, tidak ada salat setelah seorang muazin mengucapkan iqamah. Apa maknanya? Jadi ketika kita terlambat umpamanya mau salat berjamaah uh, imam sudah memulai atau bahkan sudah rokaat kedua, nah, ha, kita tidak uh, dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid, akan tapi mengikuti jamaah. Itu ikut sholat jamaah bersama imam. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi penjelasan kita tentang salat tahiyatul masjid. Kemudian kita melangkah kepada salat duha. Salat duha e, merupakan salah satu solat sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solat duha banyak mengandung keistimewaan dan juga pahala yang sangat besar. E, jelas solat sunnah memiliki pahala yang sangat besar. Karena ketika kita sering melakukan amalan-amalan sunnah, itu akan mendekatkan diri kita kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin sering seorang hamba melakukan amalan-amalan sunnah uh, maka Allah Subhanahu wa taala semakin mencintainya. Di sini kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan salat duha. Salat duha adalah salat yang dilaksanakan pada waktu duha. Waktu duha, duha itu merupakan uh, masa atau waktu tertentu yang dijelaskan dalam uh, bahasa Arab, bahasa Arab. Ad-duha berasal dari bahasa Arab yaitu waktu setelah sinar matahari melewati ukuran sepanjang satu tombak sampai menjelang masuknya waktu zuhur. Nah, ha, makanya sebagian ulama uh, setelah matahari terbit kira-kira uh, 10 menit dan sebelum masuk waktu zuhur 10 menit. Nah, makanya setelah sholat subuh, sholat fajar, kita berzikir di masjid. Kita tunggu dulu matahari terbit uh, setelahnya 10 menit atau sekedar hati-hati kita 20 menit umpamanya baru kita mulai solat uh, duha kemudian kita berhenti solat duha sebelum masuk waktu zuhur kira-kira 10 menit baiklah sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini muallif menulis uh, sebagai buku panduan kita ini beliau menulis solat duha hukumnya sunnah Salat duha minimal dikerjakan dua rakaat dan maksimal lapan rakaat dengan cara sekali salam setiap dua rakaat. Baiklah sahabat Akademi Nur, di sini ada tentunya perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan salat duha itu maksimalnya lapan rakaat. Akan tetapi Allah alam pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah bahwasanya batasan maksimal untuk salat duha tidak ada. Jadi Eh, tentunya minimalnya dua rakaat. Batasan maksimalnya tidak tidak ada ketentuan dari syariat uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memang tidak ada dasar yang kuat uh, bagi orang yang mengatakan 8 rakaat. Tetapi lebih kuat pendapat ulama yang mengatakan salat duha tidak dibatasi uh, rakaat atau jumlah rakaat maksimalnya. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu pelaksanaan solat duha dimulai ketika matahari meninggi setinggi tombak sampai sebelum zawal, yaitu ketika matahari tegak lurus. Matahari tegak lurus. Biasanya kalau kita di lapangan, kita dirikan tombak. Nah, ha, ketika uh, tombak tersebut tegak lurus, uh, maksudnya dia masih setinggi tombak tersebut, maksudnya belum berkurang atau belum bertambah. Uh, disitulah Uh, batas kita untuk solat e, duha. Atau umpamanya kita berdiri di lapangan, matahari tepat berada di atas kepala kita. Berarti di situ ketika dalam keadaan seperti itu kita tidak solat duha. Afdalnya kita tidak solat duha. Karena waktu itu akan menjelang waktu zuhur. Waktu yang paling utama adalah ketika matahari sudah tinggi dan sinar matahari sudah terik. Ini yang lebih utama tentunya. Jadi tentunya mungkin kalau kita daerah Katulistiwa Sumatera Utara umpamanya uh, paling abdolnya kita pada jam 10 jam 11 itu tentunya sebelum masuk waktu zuhur 10 menit uh, dan setelah terbit matahari 10 menit atau sekedar hati-hati 20 menit kita buat Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas apa keutamaan solat duha. Salat duha memiliki banyak keutamaan. Akan tetapi karena singkatnya waktu kita mungkin kita hanya menyampaikan uh, beberapa mungkin tiga keutamaan dari keutamaan salat duha. Yang pertama adalah mengganti sedekah dengan seluruh persendian. Apa maksudnya? Biasanya kita mungkin orang yang uh, kurang harta sehingga kita tidak banyak bersedekah sebagaimana orang-orang kaya bersedekah. Maka kita gantikan dengan salat dua rakaat salat duha. Ini berdasarkan dari hadis Abu Zar Al-Ghifari Nabi Muhammad Nabi kita saw bersabda Yusbihu ala kull kulli sulama min ahadikum sadaqatun fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun anil munkar sadaqah wa yujzi'u min dhalika raq'atani yarka'uhuma min ad-duha masyaallah hadis yang sangat agung dan hadis ini juga disebutkan dalam uh, kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah Al akan tetapi dengan bentuk sirah atau uslub gaya bahasa yang berbeda tapi maknanya mirip arti hadis yang kita bacakan tadi adalah pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih, maksudnya tasbih subhanallah, bisa sebagai sedekah Setiap bacaan tahmid, Alhamdulillah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil, La ilaha illallah, bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir, yaitu Allahu Akbar, juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, yaitu mengajak kepada ketaatan, kebaikan. Dan nahi mungkar melarang dari kemungkaran adalah sedekah ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan solat duha dua rakaat hadis riwayat Muslim. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang pertama yaitu ketika kita tidak mampu bersedekah, maka itu bisa digantikan dengan salat dua rakaat. Bentuk sedekah itu sangat banyak, bisa dengan harta, bisa dengan zikir sebagaimana yang disebutkan Rasulullah tadi. Setiap tasbih sedekah, setiap tahmid, alhamdulillah sedekah, setiap takbir, Allahu akbar sedekah tahlil sedekah ah, menyeru kepada kebaikan mencegah kepada kemungkaran sedekah bahkan disebutkan dalam hadis yang lain yang ditulis oleh Al Imam An-Nawawi dalam kitab Al Arbaun An-Nawawiyah wa fi buthi ahadikum sadaqah sampai seorang suami mendatangi istrinya atau menggauli istrinya juga disebut dengan sedekah ah, baiklah sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi salah satu bentuk sedekah kita adalah solat dua dua rakaat, solat duha. Uh, lebih afdol lagi kalau kita perbanyak rakaatnya. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua akan dicukupi urusan di akhir siang. Uh, ini juga berdasarkan hadis dari sahabat Nuaim bin Hammar al-Ghatafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jal. Ini adalah hadis kudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, la ta'jiz an arba'in." Maksudnya an arba'i raka'atin min awal nahar akfika akhirah. Artinya, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan empat rakaat salat di awal siang. Maksudnya di waktu duha. Maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi ketika kita melaksanakan salat duha di sini sebutkan empat rakaat Uh, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupi kebutuhan kita apa saja di akhir siang tadi. Ketika kita solat duha di pagi hari uh, dua rakaat, empat rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhan kita sampai akhir siang, Masya Allah Jadi orang yang merasa kekurangan rezeki, kekurangan apa saja ekonomi, memiliki masalah dalam ekonomi, masalah keuangan, maka perbanyaklah salat duha. Empat rakaat tadi Rasulullah mengatakan, maka Allah akan cukupkan akhir siangnya, Masya Allah. Jadi ini adalah jaminan buat kita orang Muslim senantiasa banyak melakukan salat duha. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaan yang ketiga salat duha termasuk salat awabin. Apa yang dimaksud dengan awabin adalah salatnya orang-orang yang bertaubat. Salat duha juga disebut sebagai solat awal. Ini kita katakan tadi muallim menyebutkan di sini yaitu solat orang-orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul awabin hina tarmadul fisal." Artinya adalah salat awabin, salatnya orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang bertaubat ingin melaksanakan banyak ketaatan kepada Allah adalah ketika anak unta merasakan terik matahari. Ya, itu ketika anak unta merasakan terik matahari adalah waktu yang kita sebutkan tadi. Hadis ini diriwayatkan al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Di sini ada catatan terkhusus terhadap uh, salat duha yang pertama adalah tata cara solat duha sama dengan tata cara solat lainnya, solat sunnah yang lain maksudnya. Dikerjakan dengan dua rakaat dengan salam setiap dua rakaat. Uh, karena solat sunnah itu adalah masna masna, dua rakaat dua rakaat setiap dua rakaat kita salam. Uh, dengan salam setiap dua rakaat kita katakan tadi ini berdasarkan hadis uh, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar jelas uh, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma tentunya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda salatul lail salatul laili wan nahari mathna mathna artinya salat sunnah yang dilakukan malam hari atau siang hari itu adalah dengan dua rakaat dua rakaat hadis riwayat Abu Daud dan juga Al Imam An Nasa'i eh, yang mereka tulis dalam kitab Sunan mereka. Kemudian catatan yang kedua, catatan yang terakhir, boleh membaca surat, maksudnya surah dari Al Quran apa saja eh, yang kita hafal dan tidak ada surat khusus yang dibaca ketika solat duha. Karena memang ada sebagian orang mengatakan uh, ketika solat duha itu dikhususkan surah ad-duha atau surah wasyamsi wa duhaha uh, itu ber, bukanlah dalil yang kuat. Akan tetapi dalam hal ini uh, tidak ada dikhususkan bagi kita ketika kita mau solat duha dengan surah-surah tertentu. Akan tetapi surah apa saja yang kita baca setelah surah al-fatihah terserah apa yang kita hafal baik al-ikhlas atau sebagian dari surah al-baqarah atau sebagian dari surah ali imran ataupun uh, surah-surah uh, yang lain. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini sebagai rangkuman kita tadi telah membahas uh, dua bentuk solat sunnah yaitu tahiyatul masjid yaitu solat yang dilakukan dua rakaat sebelum kita duduk di masjid dan hukumnya adalah sunnah. Kemudian solat yang kedua adalah solat duha. Solat yang kita lakukan waktu duha. Yaitu dua rakaat maks maksudnya minimalnya dua rakaat dan maksimalnya tidak ada ketentuan dari syariat uh, kita syariat Islam kita bisa uh, melakukannya baik empat rakaat, delapan rakaat, eh, sepuluh rakaat dan selanjutnya. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberkahi, dimudahkan segala urusan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang-orang yang berpenyakit di antara kita dan juga di antara saudara-saudara kita dan juga penyakit kaum muslimin semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit itu dari kita terkhusus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat dari kita yaitu penyakit atau virus corona ini sehingga kita merasa tenang, merasa bahagia dan menikmati kehidupan kita yaitu uh, beribadah dan juga mendekatkan diri kita kepada Rabb kita kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Uh, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.